بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La course aux richesses vous distrait, حتى زرتم المقابر jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. كلا سوف تعلمون Mais non, vous saurez bientôt. Encore une fois, vous saurez bientôt. Sûrement, si vous saviez de sciences certaines, vous verrez certes la fournaise. ثم لترونها عين اليقين puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude, ثم لتسألن يومئذ عن النعيم puis assurément vous serez interrogé ce jour-là sur les délices.